i salama na njegovog poslanika i minenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Putovanje, ovo, putovanje čovjeka kao bića počinje sa njegovim stvaranjem, a završava njegovim vječnim boravkom ili u džennetu ili u džehennemu. I to putovanje okruženo je raznim nedaćama, problemima i ostalo što čeka čovjeka što ne može ni da zamisli. I zbog toga kažu učenjaci da je jedan od najvećih hadisa koji su zabilježeni od našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam u raznim prilikama, a prenijeti su od brojnih ashaba, od Aisha, od Enesa radijallahu anhu i od drugih, da je često znao govoriti لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَدَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا Da vi znate što ja znam, Malo biste se smijali, a puno biste plakali. Šta je to Allahov poslanik sallallahu alaihi se ne znao? A mi ne znamo, pa se mi danas puno smijemo, a skoro da nikako i ne plačemo. Čovjekova priča počinje sa izlaskom duše iz njegovog tijela. A o tome nam je hadis prenio al ibn Azib radi Allahu anhu u kome stoji da su jednom prilikom izašli na jednu dženazu sa Allahovim poslanikom sallallahu aleyhi wa sallam. Kad su stigli, kabur još nije bio gotov, nije bio iskopan, pa su sjeli oko kabura, a sjelu je s njima i Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam. U ruci je imao štab. I onda je štabom kuckao u zemlju i podizao pogled ka nebu. I tako je uradio nekoliko puta, ponavljajući Iste'idu billahi min azabil qabr. Molite Allaha da vas sačuva kaburskog azaba kaburske patnje. I to je uradio dva ili tri puta. A onda je kazao Inna l'abda l'mu'min إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء Rob vjernik, kada završava njegov dunjalog, vidite tu riječ, kolika je to velika riječ, subhanallah. Taj moment završavati, nema više. وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَ I kada kreće ka ahiretu. I zato je izlazak duše prva ahiretska stanica. Dođu mu meleci sa nebesa. Tri meleka. Melek smrti sa svoja dva pomagača. Melek smrti izvadi samo dušu, odvoji od tijela, a ova dvojica čekaju i sjednu mu iza glave. I zato ako ste primijetili ko je bio blizu haste, blizu bolesnika pred smrt, počne da se vrti i govori premjestite me tamo, premjestite me vamo, ne odgovara u pogled pogled bježi gore, jer meleci sjednu iznad glave. Bidu l'uđuh, كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة meleci bijelog lica, poput sunca. E to treba dočekati. Zato se klanjaju sabah Zato se klanjaju jacija Zato se klanja džuma, klanja se podne. Zato se posti Ramazan. U ovom trenutku se vidi pravi rezultat tvog ibadeta. Neće meleci doći bijele lica, poput sunca, čovjeku bez namaza čovjeku zadesne. Čovjeku bez posta Čovjeku bez zakata, ako je bio do onih koji imaju zakata. <clears throat> Bijelog lica dolaze klanjačima, postačima, onima koji su ljudima i stvorenjima svim dobročini donose Donoseće fine, Duša ima čefine. Ljudi te umotaju u čefine, čefin te ono bijelo platno u koje se umota umri. Ljudi umotaju ovo tijelo. Meleci umotavaju dušu. Donose džetnecka platna da im umotaju. وحنوت min hanutil dženne i džennetske mirise da ga namirišu. Odmah po izlasku duše. Hatta su minhu meddel basar. Sjednu toliko daleko od njega da koliko pogled može da dokući. Tome je dživu melekul meut. Zadnji dolazi melek smrti. Ali i Hatta jeđli se inda rasihi. Sjedne pored njegove glave. Fe je kul. nefsu tajibe. O dobra i lijepa dušo. Treba i ovaj moment dočekati. Da te ovako pozovu meleci. Znači, zaista lijepa duša. Uhruđi ila makfirati min Allahi u ridvan. Izađi ka oprostu svoga gospodara i zadovoljstvo E tu dolazi sada onaj hadis kog su zabilježili imami Buhari i Muslim, da je poslanik Alehi Salatu Veselam kazao kome bude drago sresti se sa Allahom, drago je i Allahu sresti se s njim. Ako bude mrzio susret sa Allahom, Allah mrzi susret s njim. Kaže Aisha radijallahu anha, Allahu poslaniće, pa svi mi ne volimo smrt. Kaže, nije to Aisha. To je prirodno, čovjek ne voli bol. Nego vjernik kada umire, kad mu vade dušu, meleci ga obraduju oprostom i Allahovim zadovoljstvom i duša izlazi s radošću. Raduje se, jer je već obradovana prilikom izlaska od meleka smrti da je lijepa i da je čeka oprost i čeka je Allah zadovoljstvo. Fatahruč, tesil, kema tesila u katratu min fi i izađe lagano, fino, kao kap vode kad izađe iz ibrika. Kad imate onaj ibrik i ona kap vode lagano padne. Tako fino i lagano izađe duša vjernika. I taj moment treba dočekati. I za taj moment vrijedi boriti se sam sa sobom i sa svojim ljenostima i sa svojim propustima pa i sa svojim šeitanima i sa ljudima okolo koji te odvraćaju od Allahovog puta. Ovo je pravi ispit da li je vrijedilo živjeti ili ne. A ne vila, ne auto i ne ostala dunjanočka dobra koja je za A ne možeš ih ni فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين Kada melek smrti prihvati dušu vjernika, ne zadržava je kod sebe nikoliko treptaj oka. Hatta je huduha, fe jeđaluha fi dhalike kefen. Dođu ona dva pomagača meleku smrti, dva meleka i umotaju je u dženecke čefine. وفي ذلك الحنوت ويخرج منها كأطيب نفحة مسك I kad izađe ta duša, pojavi se najljepši miris mošusa koji može da se zamisli na zemlji. Taj miris duše nekada ostaje čak tragovi njegovi i u kaburu. Kažu da je mm. Imam Buhari, kad je ukopan u njegovoj biografiji, kažu, rahimahullah, mjesecima su ljudi dolazili na njegov kador, uzmu po jedan grumen, miriše, nema takvog mirisa da se može naći na zemlji. Rahimahullah. Fe jes'aduna biha, tada počinje prvo uspinjanje ka nebu. فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح Meleci podižu dušu ka nebu. I kad god prođu pored nekog društva meleka, meleci kažu koja je to, čija je to tako lijepa duša. A oni kažu fulan ili fulan spomenu ga po imenu, taj i taj, bi ahseni esmaihi alati kanu yusammunahu bi I spomenu njegove najljepše osobine kojima su ga nazivali dok je bio na dunjalku. Pa kažu pobožnjak, pa postač, pa klanjač, pa učenjak, dobročinitelj. I tako nabrajaju meleci hatta jentehu biha ila sama i dunja. I tako ga dovedu do ovog dunjalučkog neba. Fe jesteftihuna lehu fe juftah lehum. Tada traže da se otvore nebeske kapije, pa im se otvore kapije. Fe jušeji'uhu min kulli semain mukarrabuha ila samalati taliha. I meneci koji su odabrani na tom nebu, isprate tu dušu do sljedećeg neba. Hatta jentehi bihi ila sema i sabija. I tada ga dovedu do sedmog neba. Fe je kulu Allah azza wa jal, uktubu kitabe abdi fi illijim, wa a'iduhu ila l'ard. Tada uzvišeni Allah kaže, upišite moga roba u knjigu džennetlije. To je moment koji treba doći. Zato vrijedi da se živi. Da se čuje taj poziv, ta naredba. Upišite ga u knjigu Dženetlija. Ali vratite ga u zemlju. Fa od zemlje sam ih stvorio. وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ U nju ću ih vratiti. وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَ I iz nje ću ih proživjeti po drugi put. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِ Tada mu se duša ponovo vrati u tijelo. فَيَتِيهِ melekan I dođu mu druga dva meleka. Ali to je druga stanica na ovom putovanju ovog čovjeka. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu da budemo od onih koji će čuti ove lijepe vijesti, ove lijepe bišarete na toj prvoj stanici našeg putovanja do dženeta. Na kulu kao li hada, stakviru lahi,